الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله عز وجل يحبه ودائشة رضي الله تعالى عنها se da je poslanik sa poslao jednog čovjeka kao predvodnika jedne vojske ili izvidnice, pa je klanjao, predvodio ih u namazu i učio im, pa bi završavao svoje učenje sa surom kulhuvallahu ehad. Kada su se vratili, spomenuli su to poslaniku sallallahu alaihi wasallam, pa je rekao, pitajte ga zbog čega to čini. Pa su ga upitali, pa je rekao u toj suri su svojstva milostivog. I ja volim da učim tu suru, pa je rekao poslanik sallallahu obavijestite ga da ga Allah voli. Ovaj čovjek koji je učio zove se Kulthum ibn al Hedm po jednom mišljenju. Imamo sličnu priču o ovoj, doćemo do nje i spomenut ćemo je, vezanu za čovjeka koji je učio Kur'an ashabima i predvodio ih u namazu u mesčidu Kuba. Mesčidu Kuba. Pa kažu, znači neki da je ovaj čovjek Kulthum ibn Hedm. No međutim, spominje imam Taberi i drugi istoričari da je Kulthum ibn Hedm umro neposredno nakon dolaska poslanika sallallahu alaihi wasallam u Medinu. Prije nego što je Resulullah alaihi slao šta? Izvidnice i vojsku, je tako? Jer nije, nije bio dozvoljen a nije bilo dozvoljeno borba u to prvo vrijeme. Pa je uzvišen Allah to dozvolio reći, Udine li ladine ju bi Allah ala nasrihim kadir. Sad se dozvoljava vama da se borite. Pa nije bilo dozvoljeno znači u prvo vrijeme Islama. Pa nakon toga što je poslanik sa osam slao izvidnice, to je bilo kasnije. A ovaj čovjek preselio, jeli? Preselio je ranije. Neki kažu da je to Kerez ibn Zehdem, da se tako zvao ovaj ashab i porede to sada sa pričom koja se desila u Mesičidu Kubao. Ima u do Kuba, doćemo do tog hadisa, slična priča ovoj. Da je jedan asab tako predvodio ashabe i učio im znači ovu, ovu suru. Učio im suru kulhu ehad. No, međutim, u ovoj suri se kaže završ, u ome, oprostite, hadise kaže završio bi učenje šta? Sa kulhu vallahu ehad sa A u, su, a, u događaju, a u događaju u Mesidu Kuba kaže se počinjao bi. Pa je tu šta? Razlika, ali tako? Pa je tu razlika. Dalje, u događaju Mesidu Kuba kaže se da je to činio na svakom rekiatu. A ovdje završio bi. Nije jasno tako završio bi. Kako bi završio? Na svakom rekiatu? Ili bi završio na kraju učenja? Nije šta jasno spomenuto i nije precizirano. Dalje, u ovoj priči, priči čovjeka koji je bio predvodio izvidnicu, u njoj je poslanik sa naredio ashabima da pitaju ovoga čovjeka zašto to čini. Jel u redu? Pa kada je odgovorio zašto, kaže obavijestite ga da ga Allah šta? Voli. Dok u priči koja je vezana za mjesec do Kuba, poslanik je sasvim pitao direktno toga čovjeka. Pitao je direktno, znači, toga čovjeka. Pa vidimo da ima šta razlika između dva događaja. Sve bi se ovo moglo pomiriti, možda i uskladiti, da nije pitanje da je Kulthum ibn Hedm preselio u znači, prvo vrijeme nakon dolaska poslanika sa u Mediju. Neki kažu da je to bio Katade ibn Aman, kako spomnio Ibn Beškoval u svojim mubhamatima. No međutim, ispravno je da je Katade Ibn Roman da je ovu suru učio na večer, na noćnom namazu. Znači sam kada je ponavljao je, a nije predvodio ljude u, znači, u namazu. Nema posebne bitnosti, jeli, ko je ovaj čovjek. Međutim, islamski učenjaci govore o tome, pa želimo znači da naučno pristupamo problematici koja je nastala jeli, bilo u lancu prenosilaca ili u samom metnu ili tekstu hadisa. Zato kaže Ibn Atar u svome komentaru, kaže ne znam ime ovoga čovjeka. Ne znam ime ovoga čovjeka. Ovdje se kaže poslana je vojska izvidnica Eserije. Eserije to je skupina ljudi koju šalje imam, vođa, znači izvidnica, a, prije nego što dođe do borbe prije što dođe do borbe između muslimana i neprijatelja. I najveći broj može biti 400. Ne može biti preko 400. Ako je preko 400 ljudi, ne smatra se više da je serija. I to su najbolji ljudi i najbolji znači borci koji izlaze li sa predvodnikom. Nazvana je serije od riječi sir zato što se šalje tajno. Zato što ide tajno. Došlo u jednom hadisu koga Bilež imam Ebu Davud, Ebu Jala, imam Ahmed i Tirmizi i drugi da je poslanik sa sam rekao najbolja serija ta je od 400 ljudi. No, međutim, i, kaže šejh, imam Hakim i imam Zahebi da je hadis vjerodostojan, imam Tirmizi kaže da je dobar. I šejh Albani ga je ocenio vjerodostojnim. Potom se je vratio. Potom se je vratio s tog mišljenja i ocjenio hadis šta? Slabi. I šejh Albani ima ovaj jednu skupinu hadisa ne znam da li dolazi do dvije stotine sa koji se vratio. Ocijenio je vjerodostojnim, pa se vratio, kaže da je slab. Ili cijenio slabim, pa kaže da je šta? Dobar ili vjerodostojan hadis. I to je poznato kod islamskih učenjaka. To je poznato, znači da jedno vrijeme zastupa jedno mišljenje i nakon toga zastupa drugo. I samo čovjek koji je anid, koji je prkosnik, on neće da se vrati sa svoga mišljenja koga zastupa. A ne smeta, znači, protivno da čovjeka da dođe do njega jači argument da promijeni, da ne smeta, već je dužan da promijeni šta? Svoje tako, duže da promijeni mišljenje, ti slediš argument. Tada sam govorio shodno znanju koje sam imao, a sada govorim ovako. sada govorim na osnovu znanja koje imam. Ovdje je došao sahabi, da je sahab, ashab je čovjek koji je vidio poslanika, sallallahu alaihi i preselio na islamu. Ne mora prenijeti ni jedan hadis od poslanika, alaihi sallatu Ne mora prenijeti. Niti mora šta čuti od njega. Dovoljno je da ga vidi i da umre na svome islamu. Već je time ashab. Ru'ijeten, viđenjem poslanika. A imamo ashaba koji je rivajeten, koji prenosi hadise. Svakako, taj stepen je kudi kamo veći. Kudi kamo veći da se prenosi znanje od poslanika. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. U ovome hadisu je dokaz da je lijepo i pohvalno poslati izvidnicu i staviti čovjeka koji će biti odgovoran za njih, odnosno koji im je emir da se odredi, znači emir koga su oni dužni slušati, i pokoravati mu se. U ovome hadisu je dokaz da ih emir predvodi u namazu. znači emira su odredili, i emir ih predvodi u namazu. Osim ako nekome da to pravo, pa da, ga neko, predvodi, znači ljudi. I ovome hadisu je dokaz da se može na jednom rekiatu, da se mogu spojiti dvije sure mimo fatihe. Znači, proučiš fatihu i da možeš učiti šta? Dvije sure na jednom rekiatu. I to je došlo u dva sahiha od Ebu Vaja, da je čovjek došao kod Abdullaha ibn Mesuda i rekao mu da je, da tako učio na jednom rekiatu, više sura, pa je rekao Abdullah ibn Mesud i onda je spomenuo da je poslanik sa osaname učio kod Ebu Davuda je došlo, znači, precizno pojašeno, pa se kaže da je učio Ar-Rahman i An-Najm. Ar-Rahman i an šta na jednom rekiatu. I da je učio Ktarabeti Sa'a i al-haqa na jednom rekiatu. I da je učio atur i al-zarijat na jednom rekiatu. I da je učio i da vakat il vakija i nun na jednom rekiatu. I da je učio Sa'ele sa'ilun bi adabin vaqa. Koja je to sura? Suratul Ma'arij. Suratul Ma'arij. I Wanazijat. Wanazijat. Na jednom rekiatu. I da učio Velun mutaffifin i da učio Abese wa Tawalla na jednom rekiatu. I Hel Eta. Koja je to sura? سورة الدهر إلى سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يس يوتشيو لا أقسم بيوم القيامة يوتشيو أما يتساءلون يوتشيو المرسلات يوتشيو دخان يوتشيو إذا الشمس قولت نايدوم ركعت A Ibn al-Arabi u svome uvođemu dodaje da je učio El-Muddathir i el Ovdje ove sure koje su učene, tematika sura biva približno jednaka. Tematika sura biva srodna i zato je znači poslanik sa od mudrosti, znači zbog čega je učio, jeste, ta srodnost koja je među surama. Kaže Al-Muhib Al-Tabari u svome djelu gledao sam, kaže, u sure i u brojeve ajeta, pa sam vidio da ima određeni sura koji imaju iste brojeve ajeta. koje su srodne, znači kada bi se učile. Pa je spomenuo ovdje nekoliko sura. Kaže, Al-Fatiha i Al-Ma'un imaju isti broj šta? Ajeta. Imate Al-Anfal, Al-Zumar, isti broj ajeta. Imate Jusuf, Al-Isra, isti broj ajeta. Imate Ibrahim i Nun, isti broj ajeta. Imate Al-Jasije, Al-Hajj, Al-Rahman, tri sure, isti broj ajeta. Imate Al-Qasas, imate Sad, isti broj ajeta. Al-Rum, al Zariyat, Isti broj. Es seđde, el mulk, el feđr. Isti broj ajeta. Hamim, es seđde, sebe. Ima isti broj ajeta. Koja je to sura Hamim, es seđde? Ovdje autor kaže Hamim, es seđde. Koja je to sura? Koja sura počinje sa Hamim, a ima u sebi seđdu? Fusilet. Fusilet. Zato što je on rekao Hamim, es seđda. A nije tako ime sure. No međutim kaže hamim, to jeste počeje sa hamim, a ima u sebi šta? Seđdu, onda je fusile, tijeli, i sebe, ima isti broj ajeta. Fatir i kaf, isti broj ajeta. El Feth, El Hadid, isti broj. El Hujurat, El Tegabun, isti broj. El Mujadel, El Buruđ, isti broj. El Džumua, El Munafikun, isti broj. El Duha, El Adijat, El Qarija, isti broj. El Talak, El Tahrim, isti broj. Nun, ili Nuh, Džin, isti broj. El Muzemmil, El Mudethir, El Qiyame, Amme Jetesaelun, isti broj ajeta. El infitar, suratul A'la, sebih isma rabbike el A'la, i alak, el alak imaju isti broj ajeta. El Em nešrah leke sadrak, etin, lem kunil illadine kafaru, i zelzele, i el hakum ut tekathur, imaju isti broj ajeta. Pet sura, isti broj ajeta. El Hadr, El Fil, Tebet Jeda, El Felak, isti broj ajeta. El Asr, El Nasr, El Kjauthar, Kurejš, isti broj ajeta. Pa znači kada bi se učili, učile te sure, otprilike ta njihova znači dubina biva približno jeli jednaka. Ne mora znaš ko siju sura, ali uglavnom je li biva. Kaže ovdje, ovdje kaže u hadisu Fejahtimu bi kul ahad. Pa bi završavao svoje učenje sa kul huvallahu ahad. Znači, prouči el fatihu, prouči nakon toga, ne suru el mulk i nakon toga završi čime sa Kul huvallahu Dobro. Je li završavao na svakom rekiatu sa kul huvallahu ehad ili na kraju učenja? Hadisa kaže pa bi završavao pa bi završavao sa kul huvallahu ehad. Učio bi ashabima i završavao bi sa kul huvallahu ehad. Kako je završavao? Allah najbolje zna spoljašnjost hadisa da ukazuje da bi završavao svaki rekiat tako. No međutim, postoji mogućnost da je šta završavao i samo na kraju. Samo na kraju. Kod Buharije ima predaja u kojoj se kaže od Enesa da je čovjek bio, čovjek bio koji je predvodio ljude u mesčidu Kuba. Došli smo sada do one predaje koje smo spominjali. Predvodio je čovjek ljude u mesčidu Kuba. Kada bi god otvorio svoj namaz, jeli, odnosno počeo sa namazom, proučio bi prvo kul huvallahu ehad. Potom bi učio drugu suru. Potom bi učio drugu suru. I to bi učio na svakom rekiatu. A, pazite, na svakom rekatu učio tako. Počne Proči Fatihu, proči kol huvallahu ahad i proči jednu suru. I opet se vrati. Na drugom rekatu Fatiha, kulhu huvallahu ahad, opet sura. Pa su mu kazali ashabi, ti kaže počneš sa kul huvallahu ahad i učiš drugu suru. I ne vidiš kaže da je ona dovoljna kul huvallahu ahad. Ili nam kaže uči kul huvallahu ahad ili uči drugu suru. Nemojte se onda bunti kada neko od ljudi traži da se kraće uči. Ljudi su Ashabi su, kaže, uči nam jedno, ne moram dvije sure, učiti dvije sure. Tako, uči jednu suru. Taman bila dulja, no međutim, da, ovaj, da bude jedna sura. Pa je rekao, kaže, ako hoćete da vas predvodim, ovako kako učim, ahlanu U protivnom kaže, nađite se drugog imama. A oni su prezirali da je nego drugi predvodi zato što on bio najbolji među njima. Pa je ostao. No, međutim, kada došao poslanik, sallallahu upitao ga je zbog čega to radi. Kaže, šta te spriječava da uradiš ili da postupiš kao što, postup, kao što traže tvoji drugovi. Jer osjetite sad razliku ove predaje i predaje prve. Prve predaje kaže da je on učio i završavao. Ovdje je počinjao. U spominje da, je poslanik sa svem rekao ashabima pitajte ga. A ovdje ga on pita zašto tako radiš. Zašto tako radiš? Tamo kaže obavijeste ga da ga Allah voli, a ovdje kada je rekao zašto to čini, kaže to je sura, koju ja volim, a nije rekao da je svojstvo Allahovo, nego kaže ja sura koju ja volim. Kaže, obavijeste ga, kaže, hubbuke iaha edhalehu, hubbuke iaha edhaleke el dženne. Kaže, e, tvoja ljubav prema toj suri uvela te u džennet. Tamo ga Allah voli, a ovdje kaže da ga je šta? Ta sura uvela u džennet. Pa su različite, znači, teško bi bilo, teško bi bilo, znači, uskladiti ta značenja ovaj, iako je neka nama kazala da bi postojala mogućnost znači, da se ovo uskladi, ali ostaje uvijek pitanje i problematika znači Kulthuma i Brunhedma. Pa smo kazali da postoji mogućnost znači da ovaj ashab koji je predvodio, postoji mogućnost da bude čovjek koji je predvodio znači ljude na putu, odnosno kada su išli kao izvidnica. U ome hadisu je dokaz da čovjek koji je odgovoran, učen, treba da pita nekoga zbog čega je nešto uradio. Čovjek uradio određenu stvar, Zašto si to uradio? Ne da odmah osudi ga, nego zbog, motiv, zbog čega si to uradio? Pa možda je pogrešno nešto protumačio, možda mu je neko kazao tako, možda ga je neko tako poučio. Ne treba znači grubo osuditi postupak koji je pogrešan, nego treba upitati, ha, zbog čega? Uzvišen je Allah kada je šetana korio, šta mu kaže, šta te je spriječilo? Pazite ovo. Kaže, šta te je spriječilo da učiniš seždu Adem? Ma menake, šta te je spriječilo? Nije rekao, nisi mi se pokorio, džehennem ćeš. I bit ćeš vječno Kaže, šta te je spriječilo? Kao da mu traži šta? Opravdanje. Šta te je spriječilo? Pa ako se uzvišeni tako, Allah obraća najgorem svome stvorenju koga je stvorio, šta onda kazati za muslimana jeli, koji učini prestup ili grešku, sigurno da treba znači taj ukor da bude na blag način. U ome hadisu je dokaz da ovo što je činio ovaj ashab nije bilo poznato među ashabima tako? Jer da je bilo poznato, ne bi šta osuđivali, ne bi to spominjali poslaniku, sa osvijem kazali, pa svi rade tako, pola, pola imama koji ljude predvode, tako rade. Ima jednu suru koju voli i koju posebno šta uči na svakom rekiatu. Međutim, to nije bilo poznato, to je Ashab tako radio, znači, od sebe. Kaže se da je ovo, neki kažu da je ovo bilo u prvo vrijeme Islama, kada je, znači, ovaj, E, kada je e, još islam bio znači frišak i e, nije htio poslani sada da ljudi tjera od islama, nego ko želi da uči određenu suru i voli je da je uči i slično, i slično tome. Ova sura, govorimo o kojoj suri? Sadrži u sebi dva imena, Allahova te barake o teala, nema ih nigdje u Kur'anu na drugom mjestu. I zbog toga znači ima posebnu odliku, a to je El Ehad i Es Samed. El Ehad i Es Samed, ta dva imena, znači sadrži ehad jedan jedini, i zato Arapi kada su govorili, oni kažu sa ovim ehad, oni negaciju čine. Kažu lej se tihi ehad. Naprimjer, mesčid džamija, kaže lej se tihi ehad, nema nikoga. Znači, znaj da je džamija prazna, nema žive duše u njoj. Pa je to negacija, pa kad kažeš Kul huvallahu ahad, onda bi ja potvrda Allah je jedan jedini, nemoguće je da pored njega bude drugi, a da ti kažeš šta? Ahad. Za razliku kada bi kazali wahid. Wahid neće spriječiti ono što spriječi, iako je jedan korijen. Jedno značenje. Ali je tačno došlo ovdje Ahad Ehadun ahad i zato je Bilal vikao šta? Kurešijama kaže ehadun Ahad Kaže da sam znao riječ koja je za njih žešća i nju bi kazao. Ali to je za njih bilo najteže kada se kaže, jer kada si kazao Ebu Džehlu Ehadun ahad, on je shvatio znači da ni podrazno ne može biti šta? Kip Bog. On je to odmah razumio. I njemu morao kazati Ehadun, što znači da nema dru... To je Ebu Džehl odmah shvatio. Pa Ebu Džehl shvatao teohid bolje nego što shvata danas jedan dio muslimana. Jeste, koji tavape oko kabura i koji mrtvom upućuju dove, i koji na, na, čine sve ono što trebaju činiti pred Allahom od, od poniznosti i tako dalje, takvi nisu shvatili teuhidi, nisu shvatili kome se trebaju znači obraćati i kako trebaju stvoritelja jel te barake od moliti. I es koji je jeli utočište, utočište svakome. I ova dva imena obuhvataju sve sva moguća svojstva potpunosti i apsolutnosti. I ova dva svojstva rezultiraju time da onaj koji ih posjeduje mora imati sva druga svojstva potpunosti. Jer ko se utječe nekome u svemu, kakav god problem da imaš njemu se obraćaš, mora imati šta? Sva svojstva potpunosti. Jer neće biti onda validan da ljudima pomaže u svim šta? Situacijama. Pa mora znači imati sva svojstva potpunosti. I došla su znači ovaj, ovi, ova dva imena su došla samo u, na ovome mjestu u Kur'anu. I onda je rekao, to su, kaže, Allahova svojstva. To su njegova elimena, a svako ime biva šta? Svojstvo. Za razliku od svojstva, nije svako svojstvo šta? Ime. Nije svako svojstvo ime. Pa mi kažemo za Allaha uzvišenog, ovaj, da je svojstvo mu da se izvisio iznad arša ali nije recimo njegovo ime, ne znam, izvisitelj i o tome. To nije njegovo ime, te barake oteana. je u redu? Pa nije svako svojstvo, ne može se iz njega izvući ime. Za razliku iz imena izvučemo uvijek šta? Ime je esenija, onaj koji se čuje. To je njegovo ime. A isto je svojstvo da šta sve čuje. Pa je znači područje svojstava puno šire od područja čega? imena. Od područja imena. Kaže Al-Hatib al-Bagdadi da, ili Ibn Al-Hatib kaže da ova sura ima oko dvadesetak različitih naziva. Zove se Etefrid, Eteuhid, Suratul Tajrid, Rihlas, Ennajat, Al-Wilaje, Ennesebe. nesebe u smislu potomstva. Jer su došli mušici i kazali Muhammede, daj nam, potomstvo svoga Boga. Odakle je porijeklo vodi? Pa uzvišen je Allah objavio u suru. Kul huvallahu ahad. Allahu sam, lem jelid, o mi juled. Niti je rodio, niti je rođen. Znači to što vi mjerite vaše kipove, odakle su potekle vaša božanstva, to kod Allaha je ništavno. Pa je znači time negirano, jeli, da uzvišeni Allah može imati nekoga komu je sličan u bilo čemu, niti da ima potomstvo, niti da je te barak je otala rođen. I prenosi se u jednom hadisu da je kod Ibn Hibana, da je poslanik sa čuo čovjeka koji uči ovu suru pa je rekao ovaj je rob spoznao svoga gospodara. Ovaj je rob spoznao svoga gospodara. I sura al-đemal il as samed, al-esas, salmanija i druge sure al-munefira ona koja tjera od sebe. Tjera koga? Šeitane, ljudske i džinske, kada učiš kulhu Allah, aha, naravno da ga tjera. Jer svako ko čini širk, ova je sura za njega znači boljka i ne može je slušati. Isto tako el bara el etu, jeli en nur. I došao je dom hadisu da se kaže nurul Kur'ani kul huvallahu ahad, da je nur Kur'ana, svjetlo Kur'ana kul huvallahu ahad, ali ovaj hadis nema lanca prenosilaca. Nisam uspio naći negdje da, da tu Lema spominje, da, da ga uopće navode kao lanac prenosilaca, nego se on prenosi kao hikjaje. El eman i slično tome. Znači ima različite ali poznata kao suratul Hlas ili sura Kul huvallahu ahad. Pa je dozvoljeno suru nazvati po njenom imenu i dozvoljeno nazvati po onome po, početku, po njenom početku, jel? Kao što kažemo, ovaj, suru, na primjer, Kul a'udhu bi rabbil felak, jel tako? Po njenom početku je zovemo U ovome hadisu je dokaz i odlika ove sure. Odlika ove sure, zato što je, li posebno učeno. Što ne znači da je ona bolja od Fatihe. u Ne znači da je sura Kul huvallahu ahad bolja od Fatihe i nije bolja od Fatihe. Fatiha je najbolja, Fatiha je najbolja sura. Došlo je u hadisu Ebu Saida ibn Mu'alla da mu je poslanik sa osanem rekao kako bliže Buhari u svome sahihu prije nego što iziđeš iz ove džamije ja ću ti kaže najboljoj suri. Pa su išli pa mu nije ništa rekao, pa kad su bili na, vratima, kaže Allah poslanik, zar nisi rekao da ćeš me poučiti, kaže Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Rahim, pa, pa mu je poučio suru Kul Huvallahu Ahad. Pa ga je poučio, znači, najboljoj suri. A, šta sam ja rekao? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Rahim. Poučio ga je suri Al-Fatiha, jeli? To je najbolja, znači, sura. Kaže, to je Seba, Seba al-Mesani. Ona kada atejnake Seban, min al-Mesani ul-Kur'an al-Azim. To je sedam ajeta koji izdati poslaniku, sallam, i jeli časni Kur'an. I došlo je kod Ibnu Hibbana od Enesa da je poslanik sa osram rekao jednom čovjeku zar nećeš da te obavijestimo o najboljem Kur'anu i najboljem njegovom dijelu pa je rek, pa mu je proučio suru Alhamdulillahi Rabbil Alamin proučio mu je Fatihu i došlo je kod, u Musnedu Abda ibn Humeida od Ibn Abbasa da je poslanik sa rekao Fatiha vrijedi za dvije trećine Kur'ana Fatiha vrijedi za dvije trećine Kur'ana, ali ovaj hadis slab, kako kaže Ibn al i kaže Ibn Hajar al-Askalani u svome dijelu al alije da u njemu ima ravija koji je ništavan. Tako da hadis nije vjerodostojan. Obavijeste ga da ga Allah voli zato što uči suru u kojoj su Allahova jeli, svojstva i zbog njegove ljubavi prema stvoritelju Tebarake ota. I kaže autor dalje da je ljubav prema Allahu zavođen jedno od najtraženijih dijela ili stvari. Da čovjek dođe do stepena da voli Allaha. A svakako još veći stepen od toga, da Allah voli njega. Jer čovjek može voljeti Allaha, a njega Allah prezire i mrzi i najgore mu stvorenje. Može li biti tako? Molim? Kako neće moći biti? Čovjek voli Allaha, no međutim, ovaj, iz svoga džehla i neznanja čini ono što je zabranjeno i možda ponekad upasti u širk i u nevjerstvo i on voli Allaha u osnovi, međutim ima djela zbog kojih može biti, znači, ovaj. pa nije mjerilo da čovjek voli Allaha, nego je mjerilo da Allah voli čovjeka. Pa kada Allah zavoli čovjeka, onda to je deređa koje se treba radovati. Svakako da čovjek kada voli Allah treba se i tada radovati, no međutim ne može biti siguran. A ovo drugo ne može znati. Pa mu ne preostaje ništa nego stalno šta da radi i da se trudi i da radi i da se trudi i da se onda nada. Nakon čega uloženog truda i džuhda da se nada njegovoj tebarek vatala milosti. Dalje, ljubav Allaha prema robu. Kaže autor ovdje, ljubav Allaha prema robu je njegova želja da ga nagradi ili kažu to je sama nagrada. To je sama nagrada. Ponovit ću vam, a vi me slušajte. Autor kaže, ljubav roba prema čovjeku jeste, a ljubav Allaha prema robu jeste želja da ga nagradi. Ljubav Allaha prema robu jeste želja da ga nagradi ili je sama nagrada, jedno od dvoje. Ili, ili, ta želja da ga nagradi ili to se odnosi na samu šta? Nagradu koju će dobiti. Šta vi mislite ovim riječima? Jesu li ove riječi ispravne? Ko zna nek digne ruku i nek pojasni ako jesu, zašto jesu? Ako nisu, zašto nisu? Ima li neko da bi smio par pokušati? Zato je sama nagrada. Ljubav prema eh, prema robu. Je li ispravno kazati da je ljubav Allahova prema robu nagrada? Jest. Nije ispravno. To mi isto kao da kažete Allahova ruka, to je snaga. Pa se na ovakav način obesnažuje i stavlja van funkcije njegovo svojstvo mehabeta i ljubavi. Pa kad kaže Allah voli, ha, Allah voli, kaže što voli u smislu daje nagradu a on ne voli. Pa si njegovo svojstvo stavio šta van funkcije. Kao kada kažeš Allah ima ruku, kažeš što je ruka, to je snaga. Pa si stavio van funkcije šta? Svojstvo ruke. Jel u redu? Nisi me razumio. Dobro. Kada kažemo, ovdje autor kaže, autor kaže ovako, Allahova ljubav, ovdje se kaže, poslanik sam kaže na, na kraju hadisa, kaže obavijeste ga da ga Allah voli. Sad komentarišemo šta znači to da Allah voli koga? roba. Autor kaže, značenje da Allah voli roba jeste da ga želi nagraditi ili ta sama nagrada. To je ljubav. Pa je time isključio da Allah voli. je u redu? U redu. Može li Allah, ovaj, možeš li ti, može li ovaj, e, e, može li nagrada koju daje odmah obuhvatiti ljubav? Ne mora, dobije nagradu, ali nema ljubavi. No međutim, kada kažeš i kada kažeš nagrada je ljubav, tada si svojstvo, jer od Allahovi svojstva šta da? boli i da mrzi i da, se Allah ljuti. Je u redu? Da se ljuti na roba. To su svojstva njegova. Kada ti kažeš Allah kada se ljuti, on nije da se ljuti on, nego on ima namjeru da tog roba šta? Kazni. Ti si isključio svojstvo čega? Sržbe i ljutnje Allahove. Jel u redu? Pa se tako negiraju svojstva. Znači svojstva moraju biti, kad kažemo ljubav, kažemo da Allah voli roba na način kako doliči njegovoj veličanstvenosti. Jel u redu? Mi volimo Allaha i znamo kakva je to ljubav. Allah nas voli, a znamo li mi hoću te ljubavi? Ne znamo. To je nama, kao što ne znamo kakvoću ruke, pazite braću, iste, iste su dvije stvari. Kao što ne znamo kakvoću ruke stvoritelja te barak ne ispravno ovako da pokazujemo na ruku. Ali jeli, i ne znamo kakvoću njegovog stopala. Jel u redu? Tako isto ne znamo ni kakvoću njegove ljubavi prema robovima. Ali smo dužni da je šta? Potvrdimo i da kažemo Allah voli roba. Voli. Voli. I Allah se ljuti. Allah se raduje. Kako došlo u Adisu? Allah se raduje robu koji mu se pokaje kao čovjek koji je bio u pustinji sa devom. Ha, sjeća se Adisa pa legao da spava, pa nema otišao, kad se raduje. Allah se raduje te obi roba. Šta je kad raduje se Kaže, raduje se te obi roba u smislu Allah ne može se radovati. Jer kažu čovjek kada, čemu se čovjek raduje? Došlo je nešto što, ga je razveselilo. Kaže, Allah ne može ništa razveseliti, jer on je stvoritelj. pokušaj da se Allahova svojstva šta negiraju. Ne, Allah se veseli i raduje se, raduje se bolje kazati, te obi svoga roba. Allah prezire, mrzi nepokornika. Allah voli Inna Allahe yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahirin. Allah voli one koji se kaju i vole oni koji se šta? Čiste. E sad kad ti kažeš voli, to je, njemu nagrada. Ti si ostao bez ljubavi. Ti ćeš dobiti nagradu. Ali nemaš ljubavi od koga? Od stvoritelja prema tebi. Ne, uzvišeni Allah voli vjernike. Ne znam, jeste razumjeli? U svakom slučaju, ovo ovdje auto što je spomenuo nije, nije ispravno. Rahimahullahu ta'ala, nije ispravno. Ovo je negiranje svojstava. Ovo nije menheđ, znači ehlu sunneta. Ehlu sunnet potvrđuje stvoritelj svojstva, sva koja se potvrdio, no međutim ne znamo kako će ti svojstava. I tako smo, tako smo se riješili čega? svih problema i nejasnoća. Što god da te udiši ko u džennet, još u vjerujem, u džennetu ima sirata. Znaš li si, rata, sirata? Neke su stvari opisane, ali u principu ti ne znaš kako to izgleda. Ne znaš kako džennet izgleda iznutra. Osim onoga što uzvišen je Allah opisao tebe. Stvari gajba ne znamo, ali ih mi šta? Potvrđujemo. Mi ih potvrđujemo. I dužan sam je da ih potvrdimo. Je tako? Kao što je dužno da potvrdimo dolazak je džuđa i međuđa i deđala i tako dalje, jel tako, Iza sunca se zapada, i da će to doći, iako to možda nećemo vidjeti, nećemo doživjeti, ali dužno da potvrdimo tako isto i stvari gajba, svega toga potvrđujemo i zato je taj teslim, braćo, to je taj teslim. Što je u Bekru radio kada je došao poslanik, sa srame kažu, i ovaj tvoj prijatelj tvrdi da je bio sinoć u Betul Maknisu. Zićeš dva, dva mjeseca, mi idemo na da znojimo se preko pustinje, u jednom dijelu noći. uh, subhanallah, esra bi abdi, lejlen minel mesri, subhanallah, esra bi abdihi lejlen, u jednom dijelu noći svoga roba, bi abdi i svoga roba, nije duša, nego rob je šta sastavljen iz čega? I duša i tijela, pa kaže svoga roba, što znači i duša i tijelo. A ne samo duša kao što neki hoće da kažu, jer onda to nije muđiza. Svakome se to može desiti, svako može po noći ha, šetati, jel tako? Po, po zemaljskoj kugli kruži i vrati se opet gdje bio. To ne bi bila muđiza. Kažu, kako to? Kaže Bubekr, kaže, in kane kad kal, fa kad sadak, Kaže, ako je on to rekao, kaže, istinu je kazao. To je taj teslim. I ta predanost da vjeruješ u gajb. I šta uči to ili ne Alledine minune? Bilgan. Vjeruju ne. To je to da vjeruješ. U protivnom, ako je vjerovanje uzvišen za Allah mogao pokazati svim ljudima i da svi budu vjernici. Ali nije to svrha. Svrha je da ti vjeruješ onome o čemu te obavještava tvoj stvoritelj te barake o teatru. Ako ima je nejasnoća po pitanju onoga što sam kazali, spomenuti, kažete slobodno. Jer ove stvari većina ljudi ne svata, ne razumije. Kada se kaže, znači, ovaj, lahko se stavlja, stavljaju svojstva van snage, a to je, to je neispravno. Ljubav robova prema stvoritelju te barake hotela ješte njihova težnja ka njemu azevođel. I ljubav sa svih aspekata mogući. A najveća ljubav je šta? Obožavanje. Najveća ljubav je da se obožava stvoritelj te barake i ovdje kaže autor i ljubav njihova prema stvoritelju je pokornost. Slušajte opet. Ljubav njihova prema njemu, prema ljubav robova, prema stvoritelju je pokornost njemu. Jesu ove riječi ispravne? je, ovo je plod Pokornost je plod te ljubavi. Jer onaj ko voli, laju halif, ne može raditi suprotno. Ne možeš kazati, ja volim babu i mamu i svaki dan babu i mama piju po, po, po šaku aspirina od, od tebe i tvoji redu. Jer ja volim svoju ženu, svaki dan je proteze mijenjaš. Jel tako? Ili volim komšiju, a svaki dan ga je zijetiš nečim. Znači onaj ko voli neće šta raditi suprotno. To je među ljudima, da ne govorimo kako onda prema stvoritelju. Pa ova pokornost biva više plod, ovaj ljubav, biva, znači pokornost biva plod čega? Ljubav. Pokornost biva plod ljubav. Iako bi moglo, jer s jedne strane se kaže da je, da je ovaj, da je ljubav robova prema stvoritelju, da je to pokornost, možda bi s jedne strane znači moglo proći. Kaže Sehal ibn Abdillah Testari, ljubav je da čovjek bude pokoran i da se ostavi griješenje. Jer sve u šerijetu je sadržano iz naredbi i zabrana. Imaš stvari koje su ti naređene i moraš je obavljati i nešto što ti je zabranjeno. Imaš između toga nešto što je muba. Nema ništa mimo toga. Ovo naređeno ovdje ulazi vađib i sunnet, a u zabranjeno ulazi šta haram i mekru. A imaš između toga peti, a to je muba. I nema znači ništa mimo Kaže, Jahja ibn Muaz nije iskren u svojoj ljubavi onaj ko priziva ljubav, a ne pazi na prava. Pazite, ne pazi na prava. Pravo Allaha je kod njegovi robova šta? Da ga obožavaju i da mu širkne čine, da mu i bade čine i da ne griješe. Pa nije iskren u onome u svojoj ljubavi, onaj koji priziva ljubav, a ne poštuje, znači, ovo pravilo. Ovo pravilo, braćo, vrijedi među ljudima. Ha? Među muslimanima. Čovjek govori kako voli muslimane, kako voli vjernike. Ja sam imao jedno, imali smo jednog imama, on iziđe ljudima i poprese se na i Kaže, Allaha uzimam da se dokada vas volim ime Allaha. Ja sjedim nakon toga sa njim, kaže, ovo kaže što klanja iz zemlje, kaže, ovo je više pola, kaže, tu munafic, kaže. Pa dobro živ bio halali, kako možeš se popeti na mimber i kazati, ja Allaha uzimam da se dokada vas volim. I nakon toga kažeš pola ljudi, pa dobro, ja mogu jedan i dvojica munafic. I to šta je munafikluk? To je što je njemu neko stao na žulj. Nemaš pravo za to do čovjeka. Tebe neko, neko ima nešto protiv tebe. Pa možda ti zaista nisu u redu. U redu. Možda ti zaista nisu u redu. No međutim, ovaj, ljudi, ljudi ovaj nisu počinili prestup prema stvoritelju te Tebara Kjotala. Kako ga možeš nazivati munafikom? A to što tebe prezire, stani ti sam sa sobom. Pa isp... Selef je gledao kada mu je nepokorna žena i deva i, i ljudi kada nasreću Kažu, nešto nije u redu sa mnom, jer ja griješim Allahu. Pogledaj se ti kakav si, zašto su ljudi takvi prema tebi. Pa ako nisu u redu, nije na tebi da kažeš da su, da su munafici, nego na tebi da ih popraviš. Ti si tu imam i ti tu trebaš biti, znači, kao liječnik da popraviš, da popraviš ljude. Pa ako je takav slučaj sa ljudima, što je onda sa stvoriteljem te barake od jeli? I odnosom prema njemu, a Tako da je neispravno, znači da čovjek tvrdi ovaj, i zagovara ljubav, a radi suprotno onome što je Allah naredio. Može biti ljubav emotivna, jel u redu? Emotivna može, ali mi ne volimo, na primjer, poslanika sa osvijem emotivno. Ta nama ljubav ne treba. Nama treba ljubav šerijatska. Jel u redu? Ljubav nam treba šerijatska. Jer emotivno čovjek voli svakoga jedno vrijeme i nakon tog vremena ta ljubav izlapi, jel tako? No međutim, šerijatska ljubav ostaje, jer nam uzvišeni Allah naređuje da ga volimo. I neće niko vjerovati pravim imanom dok mu ne bude došli poslanica sa osrme i od njega samog i njegove žene i njegove djece i njegovi roditelja i tako dalje. Pa nam je to šerijatska, šta? Ljubav, za razliku od ove emotivne. Voliš nekoga od, od, od, voliš komšiju dok ti dva puta stane e, na žulju ili ti napravi nekakve belaje, zamrzio si ga. Tako je, tako i sa rođeno dijete dok čovjek može zamrziti. Rođeno, dijete nije pokorno, uvijek na kakve probleme može, znači, ta ljubav da nestane. Zato što je ta ljubav emotivna pri njemu. Ovdje je došlo da je to da su to svojstva stvoritelja te barakala ovoj suri. I Kur'an može biti dobar i bolji, ili da kažemo bolji i najbolji ako možemo tako kazati, taj ovaj, dobar, bolji, najbolji, jeli, kako se to zove? Komparativ, jeli, komparacija. Da kažemo bolji i najbolji. Pa ne treba čovjek da uči ono samo što je, šta? Najbolje. Nego treba da uči ono što je bolje iz Kur'ana. I Kur'an se razlikuje. Jedan dio njegove sura, eh, al Fatiha je bolja od drugi sura, ali tako? Ajetul Kursi je bolji od drugih šta? A Ajeta. Pa jedan dio, nema smetnje kazati da jedan dio Kur'ana bolji od drugog. Što ne znači da onaj drugi ima nekakvu šta? Krnjavost. Nikako. I sura kul huvallahu ahad. Pazite, sura kul huvallahu ahad je Allahov govor o kome? O Allahu azeođel. Od početka do kraja sura nijedna nema u Kur'anu da je tako. Od početka do kraja sva o A tebe je da Ebi lehebi moteb. Je Allahov govor o kome? O njegovim nepokodnim robovima. Pa je Allahov govor o njemu samom bolji od njegovog govora te barake od Što o njegovim stvorenjima. Je tako? Što ne znači, znači nikako da to čovjek treba porediti da je nešto ovo što je a, bolje, a nije najbolje da je to da je to ovaj krnjavost nekakva, Bože sačuvaj, Allahov govor je znači potpun sa svakog aspekta i znači čisto od bilo kakve od bilo kakve krnjavosti. Pa ne treba čovjek recimo da uči stalno ono što je u namazu ili što je bolje. Nego neka uči i jedno ono što je ili najbolje. nego uči jedno i drugo. Sve sto Allahove riječi. Allahov govori najbolji govor.